Потім вони сиділи з Хоцудаєм і довго двибалися в японському лікарському довіднику. Важко перекваліфіковуватись, сказав Джон Сміт, а я подумала, що без нього нам було б зовсім зле. Я теж почуваюся не дуже добре. З'явилися різі внизу живота, але нам бракує тільки гінекології, а так усе гаразд. 21 липня. До сходу сонця лишається 10 діб, але я не витримаю. Вже навіть не можу ходити сам. Джон Сміт водить мене до туалету, нога нестерпно болить, наче тисячі довгих розжарених голок протикають її до самої кістки. Ці болі і стареча безпорадність уже перетворили мене на глистяка. Я перестав соромитися, і це перша ознака того, що мої справи зовсім кепські, а попереду ще цілих десять діб. Турбалон був у дуже важкому стані. Джон Сміт гукнув матроса в одну з порожніх кают, якнайдалі від тура, і сказав: Побоююся, гангрени, містере матрос, закупор кавен або ще щось у цьому роді. Я ж тільки ветеринар, не забувайте. До того ж після університету не практикував. Але ж коли гангрена? Сміт, що ви думаєте робити? Той не відповів. Лише подивився на нього такими очима, що Булат змерз. Казімеш Потоцький за три дні видужав, а тура навіть до туалету вже доводилося виводити вдвох. Булат ходив, як в'ялений. Усі ховалися по каютах і гуртом збирались тільки за обіднім столом. Лише Нансен заклопотано вештався, вимочував шкури в оцті солі і лаштував жилети для собак. До того ж кінчалась тюленина. Треба було лаштуватися в похід, а буря шаліла без угаву. Та й Наріта нічого втішного не обіцяв стрілка анероїда не піднімалася. Годині об одинадцятій кожен підходив до вікна. Якщо буран був не такий сильний, обрій на півночі ставав молочно голубим, неначе перед світанком, а одного разу найвища хмарка впіймала на себе кілька сонячних промінців, хоча сонце ходило ще десь глибоко поза обрієм. Люди стали насторожено потайні мов би намагалися схопити перший промінь лише для себе, інакше його не вистачить на всіх, як шматка хліба для юрми голодних. А до сходу сонця лишалося ще кілька нестерпно довгих діб. Булат відкрив бак у кухні і побачив, що тюленини залишилося щонайбільше днів на три. Під ложечкою йому неприємно засмоктало. Це траплялося з ним останнім часом буквально раз у раз, і то була якась фізична алегорія голоду. Але йому бракло сили змусити себе на рішучий крок, збороти в собі атавістичний страх перед мороком і морозом. Він слабодухо притулився чолом до замороженого вікна. Темрява мов би, виринала з за невидимого бар'єра, незважаючи на обідній час і здавалась моторошно шаруватою і важкою, мов антрацитові пласти. Булат проказав зумисне голосно, щоб здолати той первісний страх. Треба негайно збиратись у дорогу. Він повторив ці слова ще й ще раз, але правічний інстинкт виявився сильнішим від нього. Нарешті Булат пішов до каюти Жака Антуана і сказав. Я останній нікчема мерсьє. Добре сказано, але в чим річ? Не можу примусити себе до самодисципліни. Француз досі лежав, а тепер звівся, здивовано глянув на матроса і нервово реготнув. Я лежу отут зо дві години, клюю в стелю і сам себе клину. Був переконаний, що коли підійду до вас, ви скажете мерсьє. Ми не можемо чекати сходу сонця, бо тюленина кінчається і треба йти. Але я вперто лежав і плював у стелю, хай йому чорт.